Sura 48 Al-Fath Pobjeda Medina 29 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. انا فتحنا لك فتحا مبينا Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Lijafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put učinio. uputio. I da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما On uliva smirenost u srca vjernika, da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju, a vojske nebesa i zemlje su Allahove. Allah sve zna i mudar je. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيماً da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih, a to je u Allaha veliki uspjeh. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا إذا da bi kaznio licemjere i mnogobošce i mnogoboškinje, koji o Allahu zlo misle, neka zlo njih snađe. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im džahennem, a grozno je on boravište. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكان الله عزيزا حكيما Allahove su vojske nebesa i zemlje. Allah je silan i mudar. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati. Li tu minu billahi wa rasulihi wa tu azziruhu wa tu akiruhu. وتسبحوه بكرة وأصيلا Da u Allaha i poslanika njegova vjerujete i da vjeru njegovu pomognete i da ga veličate i da ga ujutro i na večer hvalite. Inna allazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما Oni koji su ti se zakleli na vjernost, zakleli su se, doista, na vjernost samome Allahu. Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Onaj ko prekrši zakletvu, krši je na svoju štetu. Ako ispuni ono na što se obavezao Allahu, on će mu dati veliku nagradu. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر تستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ۖ قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Govorit će ti beduini koji su izostali. zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost. Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci, pa ko može promijeniti Allahovu odluku, ako vam On hoće nauditi ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti? Allah zna ono što radite. Bel zanantum an lan yanqaliba rasulu rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zalika fi kulubikum. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا Vi ste mislili da se poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim. Vaša srca su bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomišljali. Vi ste narod u duši pokvaren. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا onaj ko ne vjeruje u Allaha i poslanika njegova. Pa mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili.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 Pustite i nas da vas pratimo da bi izmijenili Allahove riječi. Reci, vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao. A oni će reći, nije tako, nego vi nama zavidite, a nije ni to, već oni malo šta razumiju. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما Reci beduinima koji su izostali. Bićete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti. Lejsa ala l'a'ma harađun, wala ala l'a'rađi harađun, wala ala l'maridi harađun, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا اليما Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom. onoga koji se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će u džennetske bašće, kroz koje teku rijeke, uvesti, a onoga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti. Laqad radijallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradit će ih skorom pobjedom. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا I bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيماً Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržao, da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ukazao. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وكان الله على كل شيء قديرا I drugi koji niste bili u stanju uzeti Allah vam ga je dao jer Allah sve može. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi zaštitnika ni pomagača našli. Sunnata Allahi allati qad khalat min qabl. ولن تجد لسنة الله تبديلا Prema Allahovu zakonu, koji od vas da važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Meke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobjedite. A Allah dobro vidi ono što vi radite. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ۖ ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite časnom hramu, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojasni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene koje ne poznajete, pa tako i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti, mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost svoju uveo onoga koga hoće, a da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali.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 A Allah sve zna. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Allah će obistiniti san poslanika svoga da ćete sigurno u časni hram ući sigurni. Ako Allah bude htio, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je prije toga nedavnu pobjedu dao. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuhirahu ala dini kullih وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا On je poslao poslanika svoga suputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera, a Allah je dovoljan svjedok.